Möhtərəm müsəlman qardaşlar, öncə hər birimizi Allahdan qorxmağa çağırıram və gözəl əxlaqa sahib olub etdiyimiz əməllər, əməllərdəki xilaslı olmağa çağırıram. İnşallah bugünkü xütbəmizdə zina ilə bağlı xütbəmizi davam etdirəcəyik. Çünki bu əməl çox çirkin və böyük günahlardan birisidir. Bütün dünyanın hər yerinə fikir versək, cəmiyyətə fikir versək, artıq zinakarlıq baş alıb açıqca getməkdədir elə bir vəziyyətə düşüb ki, artıq bu zinakarlıq adi bir hala çevrilmiş. Ancaq halda ki, bu ən böyük təhlükədir, yəni insanlar üçün, yəni bütün cəmiyyət üçün ən ə, e, qorxunç yəni, təhlükələrdən birisidir. Çünki ə, bu, ə, e, Allah Qur'an kəndə bunun çox çirkin bir əməl olduğunu söylür, bəyan edir. Həm də bu, çir ə, e, bu çirkin əməl, bu zinakarlıq nəslin itməsinə də səbəb olur, qarışmasına da səbəb olur. Ancaq Allah nəslə önəm verir. E, zina nəinki ona qurşanan tərəflərini, həmçinin bütün cəmiyyətin alçalmasına, e, son dərəcədə alçalmasına və zılızlaşmasına və məhv olması gətirib çıxardan e, əməllərdən əlbəttə birisidir, murdar əməllərdən birisidir və bunu bizdən daha yaxşı bilən uca Rəbbimiz bizi ondan bu ayət kəlmə ilə çəkindirərək İsra 32-ci ayə kəlməsi ilə yəni çəkinərək belə buyurmuşdur ki, zinaya yaxınlaşmayın, həqiqətən də bu iğrənc bir əməl və murdar bir yoldur deyə buyurur. Fikir hətta deyir ona yaxınlaşmayın belə deyə buyurur. Yəni onu edəcək o, o, o e, gözlərinizi o zinadan qoruyun. Yəni dillər dillərinizi o zinadan qoruyun, yaxınlaşmayın deyə buyurur. Ancaq nəinki yaxınlaşmaq, hansı səviyyəyə gəlib çıxmaqdadır bu da ki, əlbəttə ki, bəllidir. Əgər Allah Taala bizi bu əməlin murdar olduğunu ə, e, zikr edirsə, deməli bu əməli edən də və ona şərait yaradan da insanlar, kəslər ki, vardır ki, onlar e, e, günahkar insanlardandır ki, e, cəmiyyət içində ən təhlükəli şəxslərdən sayılır. Və zinakarlığın təhlükəliyini və çirkinliyini başa düşən Yusuf əleyhissalam ondan çəkilmiş və zindana düşməyi daha xoş görmüş yəni ki, o əməli etsin, yəni zina etsin, ondan daha zindana xoş görərək belə dua etmişdi ki, ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunları mənə sövq etdiyi e, e, işi görməkdən daha xoşdur, daha xeyirdir. Əgər bu qadınların hiləsini məndən dəf etməsən, e, mən onlara meyil edər və cahillərdən olaram deyə buyurur. Fikir verin, Yusuf əleyhissalam o zinadan qurtulmaq üçün nəyə Allahdan yardım istəmiş? O zindanı daha xoş görmüş. O Yusuf əleyhissalam ki, E, insanlardan, yəni bizlərdən daha ə, qüvvəli, daha qüdrətli 40 dənə kişi, kişinin gücünə bərabər peyğəmbərlərin gücü. O Yusuf əleyhissalam ki, qadın birbaşa hazırlığı gəlmişdi onun qarşısına. Tək otaqda heç kim də yox idi. Neynədi ondan çəkindi. Ancaq biz nə edirik? Cəmiyyət söhbət biz bizdən gedəndə söhbət cəmiyyətdən gedir. Küçələrdə insanlar nə cavanı bilinir, nə qocası bilinir, nə kişisi, nə qadını bilinir. Fikirdə olmayan sözlər danışırlar. Olmayan insanların neynirlər? Ailəsinə, bacısına, anasına ə, e, pis nəzərlə baxırlar. Necə götürək Allah Rəsulunun dönəmində, sallallahu dönəmində Qureyşli bir gənc Rasulullah sallallahu yanına gələrək "Ya Rasul, mən ə, e, zina etmək istəyirəm" deyir. Bunu duyan sahabelər onu qolundan çəkər ki, sus deyirlər. Kənar çəkməyə çalışırlar və Peyğəmbər sallallahu durun deyir. Çəkir, həmin o cavanı gənci çağırır Öncə onun üçün dua edir. Hə, dua edir ki, <clears throat> Allahım onun ismətini qoru. Onun günahlarını bağışlayıb dua edir və o gənci necə başa salır? Öncə o gəncini öz qohum əqrəbəsini, e, yaxınlarını gözünün qarşısına qoyur. Deyir, oğlum, sən istəmirsən ki, kimsə sənin ananla zina etsin. E, əlbəttə istəmirəm, ya Resulullah. Və yaxud xalanla, və yaxud bibinlə, və yaxud bacınla, Bütün qohumları gözünün qarşısına qoyur. Hər dəfə o gənc əlbəttə mən bunu istəmərəm deyir. O gənc üçün Allah Rasul dua edir. O gənc bir daha zina etmir. Bu nəyi göstərir? Bunu göstərir ki, bizlər üçün də, yəni insanlar üçün də, yəni öz anasının bacısının gözünün qarşısına qoysun. Əgər keçən qız kiminsə bacısıdır, kiminsə qızıdır, kiminsə və yaxud o qadın anasıdır. Devir, zaman göstərib, O insanlar ki bu çirkin əmələ düşüb, kimisə anasına, kimisin bacısına sataşıpsa, o yola düşüpse o insanın karşısından o çıkıp əməl. Çıxıb veya başına o hadisə gelir. Çünkü İslam nedir? İslam istəyir ki, buyurur ki, e, müsəlmanların malı da, canı da, kanı da haramdır. Yani Allah Taala o yani bizi belə emellerden çekindirmiş. Ve insan nedense əlbəttə ki, öz halalını koyup haramlara düşür. Allah yol gösterir. Yani evlilik. Evlenin yani özünüzü bu haramdan çekindirin. Ve eğer sen biriyle razılaşmaz Allah senin için ikisini, üçün, dördün yol koyup evlenmek için. Elbette ki bu iğrenç emeli insanlarda yaradan ə, e, elbette şeytandır. Şeytan belə bir e, günahlara sövq çalışır. Necə Allah Taala digər ayət kəlməsində bizə buyurur ki, e, ey iman edənlər, özünüzü və ailənizi yanacağı insanlar və daşlar olan ə, e, oddan qoruyun. Fəhrim 6. Görək, yəni insanlar, adını müsəlman qoyan şəxslər bu ailələrə necə oxuyur, necə əməl edir? Həqiqətən də ailəsini, uşağını oddan qoruyurmu? Xeyr. Heç önəm vermir ki, Allah Taala bizə hansı yolları qoyur? Bugün zinakarlara heç pis baxmırlar. İstər kişisi olsun, istər qadını olsun. Ancaq namaz qılanlara daha pis baxırlar. Bir saqqallı olsun, bir namaz qılan olsun, bir hicablı olsun, ona pis baxırlar. Nəinki o zinakar kişi, nəinki o zinakar qadın. Gör, şeytan bu əmələ o qədər gözəlləşdirib ki, bu insanların e, qarşısındakı, göz qarşısındakı, bunu acı bir hal kimi insanlar nə edirlər? Hal kimi yəni, baxırlar, qəbul edirlər. Və götürək insanların ən xeyirlisi Allah Resulü s.ə.v qadın əxlaqı və kişi qeyrət haqqında necə buyurmuşdur? Yəni, qadınlar və kişilər necə olmalıdır? Buyurur ki, e, ən yaxşı qadın o qadındır ki, əri ona nəzər etdiyi zaman, nəzər saldığı zaman sevinən, buyurduğunda itaət edən, ərinin xoşuna gəlməyən işləri görməyən, ha belə, onun malını lazımsız, lüzumsuz yerə sərf etməyən qadındır. Ən gözəl qadın yəni bunlardır. Və həmçinin qadınlarımızın ən xeyirlisi ərinin söz, sözünü, e, ərini sevən, ondan dünyaya uşaq gətirən, ərinə gözəl tərzdə təsəlli verən və Allahdan qorxan qadındır. Və budur Allah Rəsulunun s.ə.v-in o gözəl, yəni insanlar ən xeyirli qadınlar haqqında olan tövsiyəsi. Və kişilərə nə söyləmişdir? Və buyurmuşdur ki, sizi yollarda oturmaqdan çəkindirirəm. Ancak bugün baxırsan, axsaqqal kişilərdir, hamısı oturur yolda, saçsaqqalı ağarıb, bir ayaq qəbrinin e, kənarındadır, ancaq bayaq söylədiyim kimi, onlar heç dayanmırlar. Yani olmayan sözler, sövüşlər, pis niyetler. Sahabeler ya Rasulallah, biz orada sadece oturup söhbət edirik. ve onda, ondan başka duracak yerimiz de yoktur diyor. Ve Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onda o yolun hakkını öden. Yani salam verin, salam yayın, Bir də ki, özünüzü haramlardan çəkindirin. Allah Resulü s.ə.v buyurur ki, 7 sinif insan vardır ki, qiyamət günündə Allah Teala, yəni heç arada kölgəlik olmadığı zaman Allah onu öz kürsüsünün altında onları kölgələndirəcək. Bunlar kimlərdir? Birinci, ədalətli rəhbərlərdir. İkincisi, Rəbbinə itaət etməklə boyun əyən gənc, yəni cavan vaxtından ibadətə itaətə gələn, o halı yaşayan kişi. Üçüncü, qəlbini məscidlərə bağlamış olan kişi. Sonra Allah xətrinə bir-birini sevən və buna görə yəni birləşən ayrılan iki kişi. Dördüncüsü isə gözəl və zadəgan, varlı bir qadın tərəfdən zinaya çağırıldığı zaman, yəni təşviq edildiyi zaman mən Allahdan qorxuram deyib, e, e, e yəni qorxub Allahdan qorxub çəkinən kişi. Altıncısı isə sağ əli ilə e, verdi, e, yəni e, sual bilməyən kişi. Sonra xəlvətdə Allaha yada salıb ağlayan kişi. Yəni bu insanlar qiyamətdə Allahın kürsüsü altında kölgələnəcəklər. Və bunlardan da birisi kimdir? O zinadan çəkinən yəni insanlar, nəfsini qoruyanlar. Və bunlar nəyə göstərir ki, bizə əlbəttə beləncik əqidəli insanlar, kişilər, oğlanlar, qızlar lazımdır. Nə qədər cəmiyyət düz olarsa, əlbəttə o cəmiyyət daha gözəl yaşayar. Biz tarixə, yəni fikir versək, yəni digər qövmlərə fikir versək, biz görək ki, zinakarlıq et, edildiyi zaman Allah təala o həmin qövmü məhv etmiş, zəlzələlərlə məhv etmiş. Bu gün bəyan yoxmu zəlzələ, fəlakətlər? Hamısı nədən irəli gəlir? Əlbəttə ki, e, belə pis əməllərdən. Və buyurulur ki, vaxt gələcək insanlar yeyəcəklər, içəcəklər və musiqi altında əylənəcəklər. Hətta qadınlar öz ərləri üçün bəzənəcək. O zaman yerdir onlar silkələyəcək. Allah əmrəcək, onlar silkə axılları başına gəlsin. Əgər axılları başına gəlsin, Allah onları yerinə yıqsan edəcək. Bəyən, bugün belə bir devir yox. Gedirsən toylar, yemək də var, içmək də var. Hətta elə bir devrə gəlib çıxmış ki, qadınlar da içirlər. Nəinki kişilər. Yeyirlər, içirlər, musiqi altında əylənirlər. Kişi oturur, görür ki, qabada, qabaq solda başqa qadını gözü səndə. Bəyəm Allah tala bizi silkələməyibmi? Silkələyib. Ancaq bir də silkələsə, onun yəni, əlindən bizi heç kim qutara bilməz. Yəni, bu onu göstərir ki, əlbəttə, yəni, bu əməl çirkin əməl nə qədər davam edərsə, Allah onları əlbəttə ki, məhv edəcəkdir. Yəni, bu çirkin əməl o qədər artıb ki, hətta artıq qonşu qonşusuna belə, ə, necə deyərlər, ə, güvənmir. Ancaq keçmiş atalarımızın, babalarımızın devrində qonşular həmçə qonşulara yardım edərdi, dəstəyində durardı. Necə Allah Rəsulü s.ə.v bir hədisdə bu ki, vallahi iman gətirmiş olmazlar. E, üç kərəm deyə bu hə-, hədisi söyləyir, sözü söyləyir. Kimlər ya Rəsulü deyir? O kimsə ki, qonşusu onun şərindən əmin deyildir. Yəni, qonşusu o insandan həmçə əziyyət çəkər. Elə insanlar da var ki, günümüzdə bəzi cavanlar artıq iqtisadi-madi cəhətdən, fürsət gətirərək ə, e, ə, e, əsas göstərək evlənmirlər. Bu da ki, əlbəttə ki, olmaz. Bu da ki, belə əməldə insanları hara gətirib çıxardacaq, o da bəllidir. Ancaq Peyğəmbər s.ə.v nə buyurur? Deyir, ey cavanlar, kimin evlənməyə gücü çatırsa evlənsin. Çünki evlənmək, əlbəttə ki, nəfsi qoruyur. Gücü çatmayanda oruç tutsun. Oruc da insanları belə bir çirkin əməldən əlbəttə ki, qoruyur. Necə bir hədisdə Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu aleyhi və səlləmdən buyurur ki, Allah qatında günahların ən böyüyü hansıdır? deyə soruşurlar Allah Rasulundan. O da buyurur ki, Allaha şərik qoşmaqdır. İkincisi, evladı, evladı yeməyə şərik qoşulmasından qorxaraq evladını öldürmək. Üçüncüsü, qonşusunun qadınla yəni zina etmək. Bu, ən böyük günahlardan birisidir. Deməli, çıxış yolu nədədir? Əlbəttə ki, çıxış yolu İslamdadır, yəni bu dində. Yəni, insan, yəni İslam insanları e, bu çirkin əməldən qoruyub e, çıxara bilər. Bəli, necə Allah var digər ayət gəlməsində buyur ki, ya Peyğəmbər, yəni bəyə mən söylədim ki, elə insanlar var ki, e, müsəlmanlara dil uzadır, o hicablı qadınlara dil uzadır, onlar daha pis görürlər, nəinki digərləri. Ancaq bu Allahın əmridir. Yəni biz özümüz, öz ailəmiz, Allah təala Quranda nə buyurdu? Bayaq söylədim ki, ailənizi, uşaqlarınızı qoruyun. Yəni İslamın əmr etdiyi formada onları yaşamağa çalışdırın. Hicab, yəni qadın isməti hicabdır. Yəni gözəlliyi ondan ibarətdir. Ancaq biz ona daha pis, pis baxırıq. Ancaq Allah təala bu haqqda Əhzab 59-cu ayəsində buyurur ki, ya Peyğəmbər zövcələrinə, qızlarına və möminlərin qadınlarına de ki, naməhrəmlərin yanında ə, e, çarşablarını ə, e, öz üstlərini örtsünlər. Bu onların tanınması e, və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayan daha Allah rəhmli deyə buyurur. Bu nəyi göstərir ki, yəni bu haramdan çəkinmək üçün Allah bu ayını nazil edir. Qadın öz ismətini qoruması lazımdır. Ancaq biz qadınlarımızı daha açıq-saçıq e, yaşamağa özümüz sövq edirik. Və qiyamət günündə də e, Allah təala üç sinif insanlarla yəni danışmaz, onları e, təmizliyə, e, təmizə çıxartmaz. Kimlərdir bunlar? Bunlar zinakar qoca, bayaq söylədiyim kimi. Saç-saqqal ağarıb, ancaq bu halından qalmır. Yalan danışan irəli gedən kişi, insanların qabağında olan. Üçüncüsü təkəbbür kasıb. Yəni Allah bu insanlara qiyamətdə danışmaz, bunları təmizə çıxartmaz. Şübhəsiz zinakarlıq haqqında çox danışmaq olar. Və Peyğəmbər sallallahu də e, bunlar haqqında o bir hədisdə hamınız yaxşı bilirsiniz ki, e, bir çadırada insanların qışqırdığını görür. Baxanda görür ki, çılpaq kişilər və qadınlar alov onların bədənini qapsayır er, aşağıdan. Bunlar qışqırışırlar, yəni bağı, bağırırlar. Kimlərdir bunlar deyir? O zina, zinakar kişilər və qadınlar. Yəni bunların daha böyük bir cəzası olacağını bizə bir daha bəyan edir. Allah Taala bizi bu əməldən, bu çəkinlikdən qorusun. Allah Taala bizim e, cəm müsəlmanları belə bir çəkinlikdən qorusun. Allah təala bizim <clears throat> millətimizə, dövlətimizə birlik bərabər hidayət versin. Allah təala torpaqlarımızı alınmasına bizə yardımçı olsun. Kim nə xəstəsə Allah ona şəfa versin. Xəstə qardaş bacılarımız, uşaqlarımız var ki, Allah onlara şəfa versin. Kimin nə çətinliyi varsa Allah onu asanlığa çıxarsın. Və öləndə də şəhid ölənlə elə ilə Allah deyib ölənlərdən etsin. Və bir şey də xatırladım ki, bəzən ə, e, cümədə ə, e, xütbə gedə-gedə çöldə qardaşlar deyirlər ki, danışıq gedir. Hətta ə, söhbət edirlər. Yəni bunun ə, e, yığışdırmaq lazımdır. Çünki biz belə etməyimizlə o fəziləti yəni əldən çıxartmış oluruq, yəni namazımızı pozmuş oluruq. Yəni bu şeylər riayət edək. Və Allah bizi qiyamətdə cənnət bir arada bərqərar etsin.